Da se mladi čuje. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje naše radio emisije za mlade Triska. Danas smo za vas pripremili puno toga, pa najbolje da odmah krenemo bez puno uvoda. Razgovarali smo s Marinom Jurcanom, članom Vijeća za novomedijske kulture grada Pule o stanju nezavisne kulturne scene u Istarskoj županiji. Ali prije toga, kako je ovo naša 20. emisija, pripremili smo nešto posebno. Promovirat ćemo naš domaći proizvod. Riječ je o kompilaciji Made in Rojc, odnosno glazbenom uratku mladih lokalnih snaga. Kroz cijelu emisiju slušat ćemo glazbene brojeve s Made in Roids kompilacije koja je objavljena krajem svibnja, a nešto više reći će nam Maja Iskra, voditeljica Pulskog kluba mladih Metamedija. Kompilacija Made in Roids je nastala u sklopu projekta kluba mladih Metamedija e, realizirana je u našem low budget studiju. Na taj način smo željeli prezentirati široj javnosti radove mladih autora koji djeluju unutar zgrade Karlo Rojc ali smo htjeli promovirati Centar gradskih udruga Karlo Rojc kao generator kulture, civilnog društva u kojem se e, stvaraju neke pozitivne vrijednosti i koristi se aktivno e, slobodno vrijeme. Što se tiče same promocije, e, na u Zagrebu, bili smo u Zagrebu s ovom kompilacijom na ovogodišnjoj Klapćo reviji E, prezentirali smo kompilaciju kroz nastup e, King Shanga i Wainata. Publika je bila oduševljena, dečki su bili super, e, organizatori su isto bili zadovoljni. što se tiče daljne promocije, imamo isto neke planove za buduće planove, ali ne bi to sad otkrivali, sve ćete saznat na vrijeme. Osim toga, da, na toj eh, Klapčer eh, reviji podijelili smo eh, više od 100 komada kompilacije i na taj način kompilacije su su dostupne, dostupne u više udruga diljem Hrvatske i u više klubova mladih diljem Hrvatske. što se tiče samih bendova s kompilacije, kompilacija okuplja mm, Why Not, uh, Flipa iz uh, PCP-a, uh, Two Stepas iz King Shango Sound Sistema, Pavera, Shadowa, Kanone tu i mnogi drugi. Maju ćemo nakratko prekinuti kako bismo poslušali pjesmu Samo nek se čuje koju izvodi King Shango Sound System. Yeah Roba Pay yourself, selfie, come back again Step it, oh, A evo mene, brate, opet sada rokamo za rulje Pojačaj mi bas, tu stepa, nek se čuje Pa da vidite taj show kada mrdaju se bulje Samo ne se čuje, čuje a evo mene brate opet sada rokamo za rulje Pojačani bas tu Stepan nek se čuje pa da vidite taj show kada mrdaju se buje, Samo nek se čuje, čuje Prvo počeli na rut sada rokamo i dancehall Popni se na binu pa da napunimo dancehall Dođi sada vidiš kako vrtimo ga plesno Tebra samo zovi znaš da pula nam je mjesto Ridim, oridime, dok bacamo rime Sve je to iz glave, sada majkovi sedime Pa rokamo sa stilom, za ekipu sam se gine Volim ovaj grad, pa ga dižem u visine yes! A evo mene, brate, opet sada rokamo za rulje Pojačani bastu, tu stepa, znak se čuje Pa da vidite taj show, kada mrdaju se bulje Samo nek se čuje, čuje A evo mene brate opet sada rokamo za rulje Pojačaj mi bas tu pa nek se čuje Pa da vidite taj show kada mrdaju se bulje Samo nek se čuje, čuje Ridim flow, daj mi ga istira Padman crew, bolje da nas se ne dira Sensi meditacija dok pravi ritam svira Ovo radimo iz ljubavi, a ne iz nekog hira mi daj, daj ljubavi World Znači znaćemo ga svi Plešu oni ona, roka ćemo ja i ti Sepa za kapela, nastavit će rokati a evo mene brate opet sada rokamo za rulje mi bas tu se pa zem se čuje Pa da vidite taj show kada mrdaju se bulje Samo nek se čuje, čuje A evo mene brate opet sada rokamo za rulje Pojačaj mi bas tu se pa se čuje Pa da vidite taj show kada mrdaju se bulje samo nek se čuje, čuje Sve je to za dušu pa sad dolazi za vas ti prati ovu rimu bolje slušaj ovaj glas Kad nađeš se u frci samo ti pozovi nas Ak želiš pravi put onda mi smo zadnja spas Prilazimo sa svjetom, da izbavim te iz mraka Sve je ista spika samo najnovija traka Borci za slobodu dok u Babilonu dlaka Tebra samo dođi ruka potrebna je svaka Šu. Daj tu siku, pita da i da U punome svjetlu kažem pula tu je raj Tu pa za čantin i osjećam se haj King Shango crew ako nisi baj Urednik kompilacije je e, Marino Jurcan, za dizajn je zaslužan Emil Jurcan, e, glazbeni urednici smo bili ja i Daniel Balaban. Isto tako Daniel je radio digitalnu obradu. Donatori su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, e, grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Nešto više o kompilaciji reći će nam izvođači sami, a usput predstaviti sebe i svoj rad. Slijedi kratak razgovor s Elvisom Buturićem, zvanim Filijala, članom hip-hop benda P2, te Ivanom Sergom, zvanim Seki, članom hip-hop grupe Pirati. Nakon toga poslušajte njihove glazbene brojeve, zahvalnicu koju izvode Filijala i Kanone i dvorac Rojc od ekipe okupljene oko World Track Recordsa. Za početak predstaviš se našim slušateljima. Šta kažem, dobar dan ili dobro večer. <laughs> Ja sam Filijala. Ćao, Eh, šta znam, Šljake ruljeni i povremeni reper. Uh, šta tebi kao neafirmiranom eh, glazbeniku znači projekt Made in kompilacija Made Što mi znači? Pa nemam pojma, vidim, mislim, to je ovako dobar način da se afirmiraju takvi neafirmirani glazbenici, znači da ih neko čuje, da neko to način napravi ovako na jedan kvalitetan način i da to prodistribuira okolo i da ljudi normalno vide, dožive da je to nešto stvarno, ono, ok, da nije ono sprženo na CD-u obično. E, šta nam možeš reći o pjesmi Zahvalnica? Zahvalnica, to smo ja i kanone radili za njegov album. Znam pojma kako ideja došla. Ideja je velja njegova bila, nemam pojma. E, a Toše Preskup sam ja mazno ovaj sample, normalno. Tako smo napravili jednu ovako zanimljivu rap muziku. <laughs> I to je to. Ovo sve sve morate nabaviti taj kompilaciju Made in Rojica obavezno mixtape godine. <laughs> Dva soma i devet. Strašno. Rekao, kanoni. Kanoni, Kulijava, Pirata, Why Not, Two Stepper, Lady Jenny, Plip. PCP. Ji. Predstavite Dobar dan, ja sam kila, repam u grupi Pirati, to jest činim grupu Pirati uz kanone Lazu i Ana Mariju. I evo. Na ovoj kompilaciji gostuješ na stvari Dvorac Gostujem na, jednom, e, na jednoj stvari e, Dvorac Rojc koju smo radili kao suradnju između svih nas e, iz War Treka i P2 Krua. E, to je tako reći oda Rojcu. Da se Prvo moram se zahvaliti, udariti, ubiti, bit zahvalni i prihvatiti Biće šta će bit, ne zaboraviti da sve će ipak jedan dan se vratiti Zahvaljujem se ljudima šta nisu mogli shvatiti Zaveza neću biti, od prosika se zasiti Pa neka pukne isti mi je kurac, nema koristi Zamarati se opraštam, ali ne zaboravljam Stavljam sve na jednu vagu šta pretvara se u snagu Zahvaljujem se bahatima, prvacima bez trona Ljubomornim jahačima, izgubljeno konja Oni šta su sumnjali u moj rad u ovome Oni su me izgurali da stalno radim novije Volim svoje suparnike jer uvijek su isti Prijatelji ne, od dosta tog ovisi Pa reci da sam lud, ja ću reć nisi shvatio I rekao bi drugačije, nisi to prihvatio Obučen sam na moguće i nemoguće goruće Govorit će da odbačen sam nesvačen, ali ne plaćem Ja zahvaljujem se svima šta me gledaju svi sina Šta htjeli su mi otimat ono šta sam trebao imat, imat sam samo dvije riječi da vam što ste dali ideju za ovaj Zahvaljujem se svima koji su mi ružan sam Kada se probudi radi vas je ljepši dan sveta Hvala svima i svim vašim posmjesima Jer bez vas danas ne bi bilo smisla i šta snima Da li znaš da vas svaki puta imam u mislima Kada snimam i zamišljam vaša lica pred očima Dalje velika hvala gradu šta me stalno inspirira Stimulira da izbacim sve šta se akumulira Hvala ljudima i svakom šupku koji iritira Hvala travi koja pazi da ipak ostane miran Hvala Bogu na svim stranjima kroz koja moram proći Hvala zakonu i državi šta nas konstantno koči Hvala noći i danu i hvala za skupu hranu Hvala najveća za sve sve ono što vidim na ekranu Hvala vam za svaku ranu, svaki ožiljak i susu Svaku manu, svaku prednost po kojih sam sad u plusu I još jednom za kraj, da pozdravim zavičaj Ko vas jebe puno hvala, sve vas voli filijala Htio sam samo dvije riječi da vam Hvala vam što ste dali ideju za ovaj rad Zahvaljujem se svima koji su mi ružan sam da se probudi Radi vas je ljepši dan generacije koji imaju viziju Nećeš nas vidjet kad upališ televiziju Znači nismo poznati, nismo se prodali tvorac rojcu, u puli smo ostali I bit ćemo dosadni kao crvići u guzici Dok ne shvate svi da smo predani muzici Ovdje sam u rojcu od 99. Prošle su godine, isto spika perme Tu sam dvije godine, živio u podrumu u krov iznad glave Ne moram na ulicu, Brojc kao kvart, mi smo njegovi klošari Kvart za koji spremni smo se boriti Imamo razne vokale za dizanje euforije Štala po Istri, tresemo pozornice u rojcu imam ono šta u ostalome nemam To je jedino preostalo šta još se nije prodalo I zato mi to čuvamo, ne damo, predano nastavljamo Repamo reci kako bi izgledalo da grad prodaje i ovo sve Onako je podključen, kapital sve pokreće Možda snimo bi kod kuće Ovako ko familija predstavljamo ovaj dvorac Zajedništvo baš to tu smo ja i baš tu pronašao sam svoj mir Svi šatro rego kažem šatro samo zato jer glumit nisam trebao primjećujem rojcu, soma različitih svjetova Poštuju se svi tako dobro neš vjerovat Dvorcu rojcu radim vadim bisere iz atmosfere totalno za besplatno Voli svoje peren tako kreativno mjesto da ga nema država Pirati su u kući ljubav mržnja aha ovo je za zgradu u kojoj sam kod doma Ostao mjesto puli, totalna su koma Vuče se po rojcu, punih sedam godina War track banda, sada mi je rodbina Sto postotni klošari jer tu nema ništa fancy Ako to ne vidiš, onda stvarno slijep si Gle ekipu u zatvoru sa druge strane ulice Murja puši kurac dok mi pušimo prolice Svi znaju kad dolazim, ja dolazi dobra vutra Bilo ljeto ili zima, pirati su unutra U studiju Metamediji, ostajem do jutra Ali idem doma sretan jer vidimo se sutra al kad dođe do sranja ne ne nisam mirotvorac Do zadnje kapi krvi ti ću se za Vjerujte u to jer ulični sam borac Na kraju borbe ostaješ na bode na kolac ja 600 stepenica još uvijek naša tvrđava Nikad bila hrđava i onako stanju raspada Zgrada je stara ali kao da je u čelika I to je privilegija kompa koje stoji stoljećima Imamo krov nad glavom, vodu boli glava Idemo piti u WC-ma kakva jebena jana U studiju galama zna se šta je sa nama Čaša je polupuna a ne poluprazna Rojcka kao dvorac, urbani tvorac Gle koliko nas je i ovdje je dokaz Da se radi non stop, loče se, ajde bok U dvorištu samo alkohol, jedan jebeni sok Filtir pored zidića, pazi evo je civilka Vidi tamo izlazi iz onog bijeloga puntića I glazbe nikad ostao ovdje, ništa te ne košta Gledam se sa sjevernoga krila dvorca našeg rojca Ha, jedan, dva Zgrada koja liječi kad opere kolo tečina Faza di se skreći bit povezuju sa riječima Di stvaramo taj dojam da je život igra vječita Smijeh i zajebancija bez napora i presinga Stvorili smo kru i da boravimo tu U krugu dvorca rojca na domaćem smo tlu tu je tako kula ovi šminkeri ne svačaju Da toliko je dobro da se i panduri vraćaju U MC stasaju, udar se usraćaju Svim ima koji samo sjede pljuju tračaju Toko skepticizma ali jedno moraš priznat da je pula underground Danas jači nego ikad ovo je za dvorac i sve ljude oko njega Za sve klošare, metalce, hace, pankere od reda Svi su kao jedan, duša dvorca šta se ne da I nadahnjuje i čuva nas i vadi nas beda pitaš za rojc, to mi je drugi dom i umjesto da se skitam, ovdje sam svoj na svom, tu snimam, pohvale primam i za svoje zauzimam, kad zgrabim mikrofon na ime vlad se odazivam, imam tu čast da predstavljam rojc dvorac koje spas ovaj čas za ljude poput nas, dvorac, utvrda krda, MC-a i ja, predstavljaju ti šta, klošare sa dna Ovdje ćeš se naći uz ljude šta te cijene I podrška te prati ako spreman si uzvratit istom mjerom A, inače mi je sve jedno jer i vjedno odjednom postaje nešto vrijedno Držimo se skupa, P2 grupa Družimo se, kužimo i kad se ne nastupa Crpimo nove ideje, pržimo svoje CD-e Iz jebenog ušta, za svakog ko nas sluša prvi purski mixtape Pušta se u grad, a uskoro izlazi i ozbiljni zajeban Nije bitno kada, ajmo, ajmo sada štala Niko normala ne spava, zaboravimo na sranja Neka teku samo rime To je moj način da pobjegnem od tišine Di je dima, ima vatra, di je bambus, ima frica Radi se po danu, satnica nam je matrica Tu smo kao jedno djelujemo kada treba Smijemo se čak i kad je život tako sjeba Predstavljam tamni dio grada, naš dvorac Rojc Njegove hodnike, ljude kad se spusti noć Prolazimo kroz dvorac, od podzemne kulture Ispod oka gledaš ljude, razbijene od frule Koji gube dane, pa rokamo dok stane Jer sve više nas je stari, nas ne možeš zaostavit Pa pozdravljam cijeli Rojc, sve ljude prve klase Sada dajem gaz taske, vratit ću se opet Zna se, zna se, zna Hvala Maj, Elvisu i Ivanu što su podijelili s nama svoja iskustva vezana uz rad na kompilaciji, a još koju riječ o tome reći će nam i Hrvoje Levak Kanone, član grupe Pirati, ali nama svima poznatiji kao samostalni izvođač. Nakon njega slijedi pjesma My Way, pulskog benda Why Not. Predstavi se našim slušateljima, reci kakvom se glazbom baviš. Bok, ja sam Kanone, pozdrav svim slušateljima, bavim se hip-hopom, dolazim iz Pule. Sadašnji, recimo, neki uspjesi. Kako? Aha, uspjesi pa ovaj prvi puski rap mixtape Dvorac Rojc 2007. Snimio sam pet solo albuma još uz to osrednje kvalitete zvuka i sam sam udruge Upuk u Rojcu E, Čime se ta udruga bavi? Udruga se bavi sa promicanjem underground kulture, znači ono, promicanjem mladih hip hop izvođača, ali i drugih znači, smjerova, uglavnom alternativne muzike. Znači, kako komentiraš projekt Made in Rojci, kompilaciju? E, veoma, veoma dobar i zanimljiv projekt znači, koji obuhvaća tu MC različitih, i, ono, različitih profila u Rojcu, e, što je samo još jedan dokaz da udruga Metamedia radi kvalitetno i lijepo je to vidjeti ono, na jednom mjestu znači različitih, dosta različitih izvođača i poslušaš šta rade ljudi iz Rujca. I ono, u svakom slučaju velika stvar je za svakog od nas, od izvođača koji smo gore, pošto je, nijedan od nas nije pod nekim ugovorom i nije još stvari neki veći uspjeh. Ono. Smatraš li da na taj način se može i Karlo Rojc kao sam centar udruga oživiti. E, da li, se, da se može nekako popraviti slika koja da, je može, definitivno da jer je grad ono, dosta ljudi percepiraju Rojicu u nekom ono drugčijem svjetlu nego što je Rojic je u stvari puno dobrih stvari ima ovdje koje se ono manje izlaze na vidjelo kao neki skandali i sučevi koji su bili u manjini ono dosta je ono bačeno ono na ljage na samo ime Rojica ono u stvari ovdje se ono stvarno mnogo radi, mnogo kreativaca i ono, u svakom slučaju je dobro za svaka takva kompilacija, svaka takva rad ono je dobro za naš nastavak, ono naš rad. Planovi za budućnost ili se pripremate. Planovi za budućnost, sad imamo eh, ovo ljeto planu napokon nešto pokrenuti u vidu ono, nekog kao pulskog doma za hip hop, nešto gdje bi objedinili sve različite puske MC-e i to da imamo mjesto gdje ćemo moći <clears throat> nastupati, izlaziti ljudi koji bi mogli poslušati isto tu muziku koju mi radimo. S treće strane imamo i neke breakdansere koji će nam se pridružiti u tome i DJ-a, znači i dečki koji će crta grafite. Riječ je o terasi Čirkova, Wine Bar Sorsa se zove i od subote 27.6. počinjemo sa partijima. Tu prvu subotu će biti samo crtanje grafita i puštanje muzike, a od 4.7. nadalje će biti redovito svake subote nastupi. I mislim da je bilo vrijeme da Pula dobije nešto mjesto gdje će se moći provesti hip-hop veće. primjer, neko ko je striktno sluša hip-hop i želi slušati hip-hop da ode negdje na mjesto gdje će cijel večer mu puštati hip-hop i će biti u takvom okruženju. sa istomišljenicima. to je bilo, <clears throat> mislim, i vrijeme za Pulu da se tako nešto desi. Ono. Pokušavalo se razno raznim, ono, pokušali smo i mi prije nešto u Rojicu tu, pokušavali su ja Rubi, nešto to, uvijek nije baš nešto uspjelo u Puli, općenito jako teško uspjeti ono, nešto privući pažnju svi, ono, takve nekakva atmosfera, ali još veći izazov za nas da nešto postignemo, da napravimo i mislim da će biti ovaj put barem zrno bolje nego prije, svaki napredak i napredak. Ono. To je da. A što se tiče humanitarnog koncerta? Da, i, organiziramo humanitarni koncert 18.7. E, na Tanjskom igralištu, znači Šišlansko nastavljeno na otvorenom nastupit će ono, znači ja, Kanone i moja grupa, znači Pirati i Dejan Bakić koji inače nije iz tog hip hop džira, ali ovo je sasvim neka druga stvar, to je riječ o memorialu za jednu moju prijateljicu koja je poginula prije tri godine, ovo je treća godina, ali u stvari prvi koncert, zato prve dvije godine smo radili samo nogometni turnir ove godine i koncert u, na večeru Šišanskog naselju tako da je to ono, druženje, znači više manje starih prijatelja i to, ali dobro, došao svako ko želi poslušati glazbu. Iako Dejan Bakić nije iz eh, hip-hop džira, ali isto jedan vrhunski glazbenik, zabavljač koji ono, zna zabaviti publiku i ono, pozivam svih da dođu 18.7. u Šišansko džabe upad. Hvala Bogu i ono, neponovljiv događaj, ono, nikad više vjerojatno nećemo dobiti dozvolu da nastupamo <laughs> tamo među onim zgradama, jer nakon ovog vjerojatno će nam zabraniti, ali nema veze, zato još više dođete 18.7. svi na Tajansko. Ono, kažemo samim pjesmama. Samo je e, jedna stvar ono, baš o Rojcu, šta se želi poručiti ekipi. E, znači na tom imamo u biti dvije ono, stvari koje su, ja, po meni ono dosta su ko da su u rodu, kako bi rekao. Znači Dvorac Rojic, stvar na kojoj je nas osam to, smo, to je bio noseći single za Dvorac Rojic mixtape što smo napravili, ali u svakom slučaju ovdje je bila idealna prilika da se opet iskoristi i ono u redu da je, drago mi da je završila na toj kompilaciji. I ono, ta stvar u biti govori o MC-ima koji su ono, naši sebe u Rojicu u stvari, u jednom ono, kreativnoj džungli oni su pronašli sebe i izašli van, ono, isplivali iz toga, formirali se kao izvođači. Tad govorimo pjesmu, znači Dvorac Rojica. Ono. Projekt pokret je više ona stvar koja govori o prije svega ono o nama, recimo nama s vrhama udruge, ono, udruga u kojem smjeru ide projekt pokret. To je nešto kao mm, naše vizije, znači sve u toj jednoj pjesmi, sve je na to pjesmu treba poslušati da bi ono čuli. Ima još dosta zanimljivih pjesma gore na cijelu biti mixtape je ono zanimljiv. Da se mladi čuju! Junior. Oh, hey. neka poludi, ajmo sad ljudi hey! zapravo znači nezavisna kultura? Vrsta je to moderne kulture temeljene na neovisnom kreiranju novih kulturnih sadržaja i prostora. Neovisna je o normama i formama, a njezina glavna obilježja jesu raznolikost sadržaja i scena koja vrvi stalno novim i novim akterima. Međunarodno je prepoznata kao jedan od najbitnijih stvaratelja novih kulturnih strategija u Europi. O stanju na nezavisnoj kulturnoj sceni u Istarskoj županiji reći će nam predsjednik udruge Metamediji i član Vijeća za novomedijske kulture grada Pule Marino Jurcan. Koje su glavne značajke nezavisne kulturne scene u Puli? Pa u Puli imamo dosta bogatu tu nezavisnu kulturnu scenu. U prvom redu zahvaljujući možda nekoj tradiciji, alternativne rock kulture, ne znam kako to nazvati, iz 80-ih. Zatim e, tehnokulture koja je bila u 90-ima i sad u zadnje vrijeme u Rojcu koja je kao centar tih nevladinih udruga i nekih neformalnih inicijativa. E, što se tiče bendova, koji su nekad obilježavali nekako i stvorili neki imidž u javnosti, čak i na nacionalnom i međunarodnom nivou u Puli kao nekom rokerskom gradu. To sad nekako sve više jenjava. Čini mi se da danas i nema baš nekih bendova koji su značajni za nekom, na nekom nacionalnom nivou, osim ovih nekih ono, mastodonta iz 80-ih. A ovaj, znači nije sad možda popa, ali to je isto ono neka druga, treća liga, ono čini mi se na nekom, nekom nacionalnom okviru postoje takvi bendovi dalje, ono ne znam. Što se tiče hip hop i rap scene, to je situacija ono, možda malo dinamičnija, ima više tih izvođača, ali je upitno sad koliko su oni zanimljivi van pule. A što se tiče tehno i elektronske glazbe, to je ovaj sa e, zatvaranjem Burginjona nekako svedeno na neke manje inicijative, mada je to isto e, danas možda čak i najvitalni dio, jer recimo jedan Sisplash, jedan e, ne znam, e, trans festivali koji su po ljeti Medija Mediterana, čini mi se da nema u nekom drugom gradu ništa slično, posebno ne na obali. S kakvim se problemima susreće nezavisna kulturna scena u Pulu? Pa uglavnom s nekim stereotipima onih koji su nositelji vlasti i koji određuju te neke kulturne ovaj, politike da je sve ono što pripada subkulturi mladima problematično. Znači, e, taman kad nešto stane na noge i kad se nešto e, etablira kao e, nekakav malo veći ili kontinuirani program, to se ne znam zbog čega ovaj, gasi. Tako smo imali par, e, e, e priliku e, da se ugasi i Fordu Brginjon, Onda u posljednje vrijeme se e, Uljanik htio isto ugasiti, pa su se ukinule dozvole za nastupanje na terasama, pa onda u Rojicu se šalje nekakve inspekcije, gase se oni neki klubovi koji su tamo i tako. Tako da mislim da je to na neki način ovaj, da je Pula postaje sve više kao nekakav mrtvi sezonski ono, provincijalni gradić, a, ovaj, a te neke inicijative koje su možda na tragu tih nekih e, tradicija iz 80-ih, 90-ih, kada su nad, nadrasle svoj grad. A u Istarskoj županiji je situacija slična ili? Pa da, slično. Uglavnom, e, većina e, ljudi van Istre idealizira tu Istru, kao sad ćemo ići tamo, jesti pršut, tartufe i sve je lijepo, divno, Toskana, bajkovito, ovo, ono. A u stvari, još i te neke ruralne sredine možda jesu tako, one se razvijaju, a te gradske sredine se, to postoje, to je mislim, bez ono nekakvih sad e, širenja stereotipa, ali mislim da to postaje ono, sve više nalik na ne znam što. Ne bi se htio biti pre ovaj, <laughs> e, nikog uvrijediti, ali da ne znam, od, od 80-ih nadalje da to samo to neka nečem ono, lošem, posebno ovaj neki javni prostor. Mislim, te hotelska poduzeća <clears throat> u većini slučajeva te turističke tvrtke, one se za svoju imovinu, znači to nešto privatno i, i komercijalno, to se na neki način razvija, a pa ono javno i nešto što je namijenjeno građanima to se ono propada i ne znam sve zapuštenije. Počešći od gradskih kupališta do nezavisne kulturne scene i parkova na, naravno i cesta, mislim sav javni prostor propada. Ono što cvjeta su shopping centri i tamo sve ljudi, sve više ljudi se druži, čak se kaže da su trgovi E, sada e, da su trgove kao mjesto gdje se ljudi druže zamijenili shopping centri, odnosno da više nikog nema na trgovima i u parkovima, da su svi u shopping centrima, tako da ovaj, u tom kontekstu ne vidim da, da će, da, ako se e, nekakve vlasti, strukture ne brinu o takvim najelementarnim stvarima, ne vidim kako bi se brinuli onda o nekoj kulturi u toj sferi društva. Ono čemu se brinu, se brinu se o E, javnim ustanovima, ustanovama e, tipa e, ne znam, Pula Film Fest, kazalište i ne znam šta sve postoje, još par od njih u Puli, gradska knjižnica, sa, izuzet, sa ono, častim izuzetkom gradske knjižnice koja mi se čini ok, mislim da ovaj drugi ne zavrijeđu takav ovaj, trud, ok da jedan grad veličine Pule ima takav ovaj, E, kulturni život, ali nije ok da se na uštrb nekih nezavisnih inicijativa i nekih možda malo e, još e, programa koji, koji se temelje na entuzijazmu, a koji neće dugo trajati, da se ovaj, financiraju neki te megalomanske institucije koje u stvari rade ono dva mjeseca tokom ljeta. Ili uvažaju samo neki program sa strane. Znači oni ništa ne proizvode svog za razliku od možda nekih manjih ovaj, e, inicijativa i na kraju krajeva jedino što vrijedi u Puli je skoro to što je proizašlo iz e, neke ne, nevladinih ili što stva, e, pripada udrugama tipa sam knjiga, jazbina, Art Music Fest, Monte Paradiso, C-Splash i tako dalje. Nedavno izrađena kulturna strategija Istarske županije, donosi li ona nešto novo za mlade koji su aktivni u području kulture? Pa da, prvo Istarska kulturna strategija je jedan dokument koji je ovako dosta diplomatski izrađen i dosta načelan, znači on nema operativni plan u, u, u inkorporiran u, taj tekst i ne obavezuje nikog na ništa. To je znači ovako nešto dosta deklarativno i ok da to postoji, znači e, kao pokazalo se da postoji politička volja da se to opće izradi i to je izrađeno u dijelu koji se tiče e, kulture i mladih e, mislim da je taj dio dosta dobro napravljen i e, unutar toga se potiče nekakva institucionalizacija tog sektora, znači omogućavanja tim nositeljima programa da se profesionalno bave tim angažmanom, da zaposle neke osobe znači da se omogući potpora financijska u smislu lakše zapošljavanja profesionalaca i, postoji na, ono, volja i želja i namjera da se e, te e, e, postojeća kulturna središta koja se bavi time stave na nogu u smislu da im se infrastruktura popravi i neki uvjeti za rad. Tako da u tom smislu ona je načelno dobra i postoji nekakva volja da se stvari dovedu na još veću razinu. Sad, pitanje je eh, da li će se ona sprovoditi i, koje su, kako, na koji način osigurati eh, njenu implementaciju i u kom roku i s kojim sredstvima. Jesu li mladi konzultirani prilikom izrade te strategije? Da, jesu. Mi smo, ova, ja sam isto član te radne skupine koja je izrađivala eh, taj dio strategije koji se odnosi na kulturu mladih odnosno nove medijske kulture, a unutra spada i kultura mladih, oni su konzultirani na način da smo imali dvije fokus grupe i kasnije na završnem, završnom skupu koje traje tri dana, bilo je još prilika u manjim grupama razraditi taj tekst i ubaciti neke argumentirane prijedloge, tako da mislim da su u dovoljnoj mjeri konzultirani. Nakon kratkog predaha uz pulski bend Stepaz i Lady Jenny s pjesmom Respekt slijedi nastavak razgovora s Marinom Jurcanom o stanju nezavisne kulturne scene u Istri. Respect all the things I made be people, the animals could I never fade. Yes, respect all the things that Jah made. Yes, them I feel it, you know them not dead. Respect all the things that Jah made. Yes, all the people, the animals could I never fade. Yes, respect all the things that Jah made. Yes, them I feel it, you know them not dead. Life is great, a beautiful thing. Jah gave it to me, and that's the reason why me sing one heart, one love the killing. One life, one nation, begin to chilling. Bread a kill, bread a murder, shilling, so me sing. We don't wanna see no more fuss and fighting. Love kitty from above. As a lightning, so you shouldn't be so, so frightening. Respect all the things that Jah made, yes. All the people, the animals could have never failed. Respect all the things that Jah made, yes. Them I feel live, you know them not dead. Respect them, love them, give them what them deserve. Watch out for them, cause we have to preserve. Learn about the healing of the mighty herb. Never put your second and never put your third. In the beginning there was the word. So let me be free and fly like a bird. That's how me feel, me no one feel ill. Me want be positive, so let me build. Respect all the things that Jah made us. All the people, the animals, could I never fade us. Respect all the things that Jah made us. Them I feel it, you know them not dead. Respect all the things that Jah made us. All the people, the animals could I never fade. Disrespect all the things that Jah made. Yes, them I feel live, you know them now then. Respect all the things that Jah made. Yes, eh? all the people, the animals could I never fade. Respect all the things that Jah made. Yes, them I feel live, you know them now then. Eh? Eh? My life is great, a beautiful thing. Jah gave it to me, and that's the reason why we sing one heart, one love the killing. One life, one nation, begin to chillin'. Brother kill brother for the shilling, so missing. We don't wanna see no more fuss and fighting. Love quits it from above. There's a lightning, so you shouldn't be so, so frightening. Respect them, love them, give them what them deserve. Watch out for them, cause we have to preserve. Learn about the healing of the mighty herb. Never put your second and never put your third. In the beginning there was the word. So let me be free and fly like a bird. That's how me feel, me no one feel ill. Me one be positive, so let me build. Postoji li dijalog i suradnja između predstavnika nezavisne kulturne scene i vlasti? Mislim pritom na grad Pulu i Istarsku županiju. Načelno postoji, ali je pitanje sad koliko ovaj, se ona koliko taj dijalog i ta suradnja u stvari pridonosi nekim konkretnim e, pomacima. Načelno postoji, znači imamo mladog gradonačelnika, on uvijek pri, e, voljan primiti nekog, razgovarati, Izraziti e, izraziti suosjećanje sa problemima s kojima se ovaj, susreće, međutim, da li zbog e, uprave koja je takva kakva je, ono, ne znam šta reći <laughs> o njoj, da ne ispadnem bezobrazan, odnosno ovaj, ne, neznanju e, e, onih koji traže, znači e, u ovom slučaju su tu predstavnici udruga ili organizacije koje se bave mladim, koji nemaju osnovna znanja iz PR-a, lobiranja, javnog zagovaranja, jedva da znaju gdje je FINA i ono kako napisati jedan dopis, E, onda sad je iluzorno očekiva da će oni nešto postići kad e, nisu svjesni ni, ono kako se to radi, da li se treba ujediniti, što treba, kako formulirati ciljeve da oni svima budu jasni, da gradonačelnika uvjere da je to bitno i, i korisno za grad. E, znači tom, te to su dva uzroga zbog čega možda stvari ne idu ovaj, E, bolje i zbog čega se ne rješavaju kvalitetnije. Znači jedna je nekakva uprava koja je tako kakva je u gradu, ono ne znam iz, iz, iz kojeg vremena naslijeđena i mislim da oni još nisu ni onaj proces tranzicije, tranzicije doživjeli da pa da oni doživljavaju udruge kao svoje partnere i kao neke ko nositelje i subjekte koji mogu odraditi neku e, društvenu e, bitnu stvar za njih umjesto grada, znači da se nadopunjuju taj civilni javni sektor odnosno udruge koje ne, nemaju ni ono elementarne e, e, e, neka znanja o, tome kako ovaj, formulirati svoje zahtjeve i, i ostvariti. Tako da ona postoji, ali nije kvalitetna i ne, ne donosi ničim, ne pridonosi nekakvim pomacima bitnim ono što se dešava, se dešava stihijski, tako se i rojci desi stihijski, nije se desio zbog toga jer je neko pametan rekao, a, znači ja imam viziju da bi tu mogao biti jedan veliki centar koji bi, ne, nego je nekom, nekom kucao na vrata i te da ga se riješi gdje je tamo poslo, da mu više ne kuca i onda je tog nekog vidio još neko drugi pa su oni pohrli za njim i kad ih je bilo toliko da ih se ne može više izbaciti van iz rojca, onda se to počelo rješavati kao neko e, mjesto za e, civilni sektor. Znači ne postoji nekakva niti e, strateški plan, niti neki dugoročan plan, niti neka e, vizija i strategija grada e, u kom smjeru se razvijati. Jedino, jedini koji uspijevaju sa vlasti i sa, sa gradom ostvariti svoje ciljeve su studenti njima to uspjeva za rukom. Sad pretpostavljam da je to zbog toga jer, su studenti ipak krema našeg društva i to su oni mladi koji, bez kojih se ne može i koji će jedan dan sjediti u tim svim strankama i biti na vlasti i zbog toga se njih ne dira. Znači sve druge se dira, ono smrdljivi pankeri, ovi metalci, ovi su tamo, ono je tamo, to je sve loše, ali naši studenti su divni. Što same organizacije u kulturi mogu učiniti kako bi se situacija poboljšala? Aha, moraju ovaj, krenuti od sebe, znači moraju raditi na edukaciji svojih članova, a to je svima jako teško. Znači, mi, mi kad, kad, god zovemo neku udrugu, ej, dođite tamo, ajmo ići na edukaciju, zove. A kažu, ne, mene zanima samo fotografija, ja sam umjetnik, ja hoću slikat, mene zanima ništa drugo. I mislim, kako ćemo onda, ono, teško da se oni mogu izboriti za, osim okvir svoje te fotografije, ići kod, ne znam, fototonija nju isprintati i to staviti na zid. Tako da nekakve ono šire slike konteksta u kojem oni djeluju, oni e, rijetko koji ima. Znači oni jedva spajaju kraj sa krajem i ono neke svoje male programčiće rade, e, a, a ne vide da se, prvo se treba educirati iz nekih ono e, E, ne znam, e, vještina i znanja koja su bitna za bilo koju organizacijsku strukturu. Znači čim postoji troje ljudi to je već neka organizacijska struktura i da to, da, bi, da, to opstane mora se neko baviti svime time i znači mora već imati neka znanja ili e, sazivanja sastanka, pisanja izvješća ili otvaranja žiro računa. Znači to je početak i u tom smjeru se moraju svi pomalo ovaj, angažirati i educirati. Tako da e, to je jedna stvar, druga stvar da se moraju omrežiti jer su svi jako nekako sitni, mali, svi rade neke male programčiće, a od svega toga u stvari ono pitanje je e, koliko to je zanimljivo i medijima i javnosti i njihovim korisnicima i bilo kome drugom i ovima na vlasti i treća stvar je artikulirati neke svoje interese i zajednički nastupati kad se tražite interese, a ne dogovarati se na šankovima, preko mame, preko tate, preko ne znam čega. I onda na taj način dugoročno sebi rade štetu jer ne stvaraju sustav nego ga ruše. Taj koji jedva postoji nekakav bez veze, mislim koji postoji da bi se eskivirao, tako je to u našoj valjda tradiciji i kulturi onda se još to i, u, u, tom sektoru nevladinom koji bi to trebao inzistirati da to bude što transparentnije i javnije i da se to sve ovaj, provodi tako kao što bi trebalo, oni još to ovaj, ruše na način da, da, ovaj, da se partikularno dogovaraju nekim svojim interesima umjesto zajedničkim. Znači situacija nije toliko loša, ona je dobra, postoji ono veli, e, zanimljivih programa i kvalitetnih i bitnih za ovaj grad, no međutim e, i te udruge e, moraju raditi na sebi, i na svojim članovima i kroz nekakvu edukaciju to sve zajedno dovesti na jedan malo kvalitetniji i bolji nivo. Hvala Marinu na istrpnoj analizi stanja na nezavisnoj kulturnoj sceni u Istri. Slijede dva glazbena broja DJ Flipa iz Motovuna. vi slušate radio emisiju za mlade Triska. Ostanite s nama. puštite mlaje. Ja. <laughs> Kako ono gre? Live Tour. smo naše stalne rubrike Nemam pojma. U ovoj vam emisiji pojašnjavamo što je to zapravo Savez udruga Kluptura. Kluptura okuplja organizacije nezavisne kulture iz Hrvatske i djeluje kao suradnička platforma unutar koje one razmjenjuju programe, to jest izravno surađuju na specifičnim projektima. Zahvaljujući širokom rasponu njihova djelovanja, dinamičnosti i brojnosti programa te inovativnom modelu suradnje i odlučivanja, mreža je postala bitan akter nezavisne kulturne produkcije u Hrvatskoj. Prije svega se to odnosi na relativno nova polja, kao što su urbana kultura, kultura mladih, interdisciplinarni umjetnički i kulturni projekti, aktivistički socijalno angažirani programi i sl. Mreža kulture je tijekom svog sedmogodišnjeg djelovanja uključila više od 80 organizacija u proces razmjene i suradnje, od kojih čak 36 aktivno kao nositelje projekata. Ostvareno je više od tisuću događanja u 50 gradova i mjesta. Osim razvijanja modela programske suradnje, aktivnosti mreže kulture sežu i u drugim smjerovima, razvijajući preduvjete za razvoj nezavisne kulture unutar institucionalnog okvira, praćenjem i zagovaranjem kulturnih i drugih srodnih javnih politika kultura je usmjerena i prema internacionalizaciji djelovanja te kroz program regionalne inicijative djeluje na ostvarivanju novih modela suradnje nezavisnog kulturnog sektora u regiji. Eto, sada smo koju mrvicu pametniji nego prije minutu dvije, zar nismo zaslužili da se odmorimo s glazbeni broj s Made in Roids kompilacije. Slijedi stvar hip-hop, pulskog benda Why Not. уверен всем Да видим руке усаку Било у парку и луквар Но стоп, брате Нек вас стресне све у амца Заеби то, заеби ся не закушал Ларо пода Да видим руке усаку Било у парку и луквар Но стоп, брате Нек вас стресне све у амца Заеби то, заеби ся не закушал bakarača, brate moj ljubavi puni su Oči otvori ušina, čuli i pusti su akustiku Čujem ko da prolaze me trci u Za tu ludnicu on kao si ludilo Kažem digni basač, već probao nisi se usudio Zarupitno je ko dere majko bakarače Znaš šta to znači moro bakarači su na traci Ajmo ponovo jer volim to s bitom tvrdim ko olovo Lomimo klubove guze vrte se ko satorova Slobodno pridruži se nama dođi sa otrovno Nuzam što nas diže do Boga i ajmo ponovo mraku Kada klub ostane u mraku Svi na traku, ovo sranje, brate, imaš vaku Za glavu svaku što, voli ti hop sto Na sat i nazad dok moj nad vrti flow Pički vrti guzicama na dance floor A već sam rekao, već sam objasnio sve to Pa ajmo preko, slušaj me seko, ej, ej Slušaj me, brate, da se ne bi opeko Na mate, veleko vate, uff Ako imaš vate, bolje daj začepi uši Jer pakirači su u kući, daj sve se ruši više mogu sve Mogu duplo, mogu ne ti da dišeš Mogu voliti, mrzit mogu Te pati pljuvat Mogu sve da radim jer ta zika sve to pušta me Plan krupan je, hvala kurcu što postoji taj gram Što spušta me uz nju pomaže da prebolim Sve bez da budem, da uzmem sve što mi nude Da imam smješak na licu, da se ne vide suze Kroz situacije ružne ona me vodi I voli me isto koji ja nju pa u njeno more Zaplovim je, znaš da mo, nisam zlo, pamti lo, dam ti mod, dam ti samo taj ritam pusti Neka plobi kada sranje zagusti Srce mi gori, ej Duša me boli kada sjetim se Pa samo pustim pjesmu, ona ponese me I nije bitno gdje, samo nek nese me Da nisam ovdje je, noći su mi besane A dan stresan je, kuda je najgori biznis, ej Sve je to život, brate, pa šta ti misliš, ej Da znaš sve to iz istine Padaš leto sa visine Nadaš se to tebe Vidim ruke u saku Bilo u parku ili u kvartu stop brate Nek vas trese sve u am Samo to brate Zajebi to Za sranje šao, show Ajmo Vidim ruke u saku Bilo u parku ili u kvartu stop brate Nek vas trese sve u am Samo to brate Zajebi to Za sranje šao, show Ajmo Da vidim sada ruke u zraku Sve sve Da vida e que é saco Malo pomalo stigli smo i do najava. Ovoga petka, 26. lipnja u Momvi centru u Rovinju nastupa Kočani orkestar, najpoznatiji romski orkestar na svijetu. Spektakl započinje u 23 sata, a ulaz je svega 40 kuna. Ako se pak odlučite ostati u Puli, u petak 26. lipnja s početkom u 22 sata Rock klub Uljanik za vas organizira tradicionalni pulski džir petkom ili ti glazbeno putovanje uz DJ Hrkija i Stelija. Ulaz je slobodan. U subotu 27. lipnja s početkom u 22 sata u Uljaniku vas očekuje groznica subotnje večeri, zabava u oba klubska prostora. Najbolji iz svijeta pop glazbe će za vas pripremiti DJ Hrki i DJ Keđo, a ulaz je slobodan. 29. lipnja u 19 sati pogledajte završni program članova plesnog studija Zara u Istarskom narodnom kazalištu u Kinu Vali od 25. lipnja do 1. srpnja za svakoga ponešto. Ukoliko ste za dramu, pogledajte američki film Čovjekov strah od Boga. Ukoliko biste pak radije pogledali nešto zabavno, u Kinu igra američka komedija Mamuruk. Ako volite akciju, pogledajte američki film Transformers Osveta poraženih. Dosadno vam sigurno neće biti, stoga uživajte u narednom tjednu. Stigli smo do samoga kraja. Nakon odjave slijede još dva glazbena broja s kompilacije Made in U realizaciji 20. triske sudjelovali su Ana Milovan, Martina Mileta, Ana Žužić, Maja Iskra, Daniel Balaban, a u ovo kasno poslijepodne emisiju je vodila Ana Preveden. Emisija Triska realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARI 2006.